Pradžios knyga, pirmas skyrius. Pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę. Žemė buvo be pavidalo ir tuščia. Tamsa gaubė gelmes. Ir Dievo dvasia sklandė virš vandenų. Dievas tarė, tai atsiranda šviesa. Ir atsirado šviesa. Dievas matė šviesą ir kad tai buvo gerai ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Dievas pavadino šviesą diena, o tamsą naktimi. Tai buvo vakaras ir rytas, pirmoji diena. Dievas tarė, te atsiranda tvirtuma tarp vandenų ir ji te atskiria vandenis nuo vandenų. Dievas padarė tvirtumą ir atskiria vandenis, kurie buvo po tvirtumą, nuo vandenų, kurie buvo virš tvirtumos. Ir taip įvyko. Dievas pavadino tvirtumą dangumi. Tai buvo vakaras ir rytas. Antroji diena. Dievas tarė. Te susirenka vandenis, kurie yra po dangumi į vieną vietą ir te pasirodo sausuma. Ir taip įvyko. Dievas pavadino sausumą žemę o vandenų samplūdį jūromis. Ir Dievas matė, kad tai buvo gerai. Dievas tarė, tegul žemė išaugina žolę, augalus duodančių sėklą ir vaismedžius nešančius vaisių pagal jų rūšį, kuriuose yra jų sėkla. Ir taip įvyko. Žemė išaugino žolę, augalus duodančių sėklą pagal jų rūšį, ir medžius, nešančius vaisius pagal jų rūšį, kuriuose yra jų sėkla. Ir Dievas matė, kad tai buvo gerai. Tai buvo vakaras ir rytas, trečioji diena. Te tai atsiranda šviesos dangaus tvirtumoje, dienai nuo nakties atskirti ir te būna jos ženklai pažymėti laikus, dienas ir metus. Jos težiba dangaus tvirtumoje ir apšviečia žemę. Ir taip įvyko. Dievas padarė dvi didelės šviesas. Didesnėje dienai ir mažesnėje nakčiai valdyti. Ir taip pat žvaigždes. Dievas išdėstė jas dangaus tvirtumoje, kad šviestų žemiai, valdytų dieną bei naktį ir atskirtų šviesą nuo tamsos. Ir Dievas matė, kad tai buvo gerai. Tai buvo vakaras ir rytas. Ketvirtoji diena. Dievas tarė, tegul vandenis knipždėte knipžda gyvūnų ir paukščiai te skraido virš žemės, padangėse. Taip Dievas sutvėrė didelius jūros gyvūnus ir visus kitus gyvius, kurie atsirado iš vandens, ir visus paukščius, pagal jų rūšį. Ir Dievas matė, kad tai buvo gerai. Dievas jos palaimino tardamas, būkite vaisingi, dauginkitės ir pripildykite jūrų vandenis, o paukščiai te pripildo žemę. Tai buvo vakaras ir rytas. Penktoji diena. Dievas tarė, tegul žemė išaugina gyvūnus, pagal jų rūšį - gyvulius, roplius ir laukinius žvėris, kiekvieną pagal savo rūšį. Ir taip įvyko. Dievas padarė laukinius žvėris, gyvulius ir visokius roplius, kiekvieną pagal jų rūšį. Ir Dievas matė, kad tai buvo gerai. Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą ir panašumą, Jie te valdo jūros žuvis, padangių paukščius, gyvulius ir visą žemę, bei visus roplius, kurie gyvena ant žemės. Ir Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą. Pagal Dievo atvaizdą sutvėrė jis jį. Vyra ir moterį sutvėrė jis. Dievas jos palaimino ir tarė, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripilikite žemę ir užvaldykite ją. Viešpataukite jūros žuvims, padangių paukščiams ir kiekvienam gyvam padarui, kuris kruta ant žemės. Dievas tarė, aš jums daviau įvairias žoles, turinčias sėklą, kurios auga žemės paviršyje, ir visus medžius, kurių vaisius turi sėklą. Jums te būna tai maistas. Ir visiems žemės gyvūnams, visiems padangių paukščiams, ir visiems, kas kruta ant žemės, kas turi gyvybę. Daviau visus žaliuojančius augalus maistui. Ir taip įvyko. Dievas matė visą, ką buvo padaręs. Ir tai buvo labai gerai. Buvo vakaras ir rytas šeštoji diena